Nee, spreek die Heere Heere, laat dit jylle bekend wees. Skam jylle en bloos oor jou weer, o huis van Israël. So sê die Heere Heere, in die dag als ik jylle reinig van al jou ongerechtighede, zal ik die stede laat bewoon, en die pijnlope zal opgebouwd worden. In die verwoeste land zal bewerk worden, en plaas dat dit de wildernis is voor die oor van allemaal wat voorbij gaan. In hulle sal sê, hierdie land wat verwoes was, het geword soos die tuin van Eden, en die stede wat in pijn gelee het en verwoes en afgebreek was, is versterk en bewoon. Dan zal die nasies weet wat rondom jylle oorgeblij het, dat ik, die Heere, opgebouw het wat afgebreek was, beplant het wat verwoes was, ik, die Heere, het dit gesprek en zal dit doen. So sê die Heere, Heere, ook dit zal ik my laat vrouw dier die huis van Israël om dit vir hulle te doen, ik zal hulle mensen vermenigvuldig soos skape. Soos die geheiligde skape, soos die skape van Jerusalem op sy feestuie, soos sal die stede wat in pijn lee, vol wees van kuddes van mensen, en hulle sal weet dat ik die Heere is.